บุ๊กทูเจ็ดเซดมเซดมหมายเลขชิสวาตาชิสวาตา ดิฉันนับอัสบรยาอัสบรยาหนึ่ง สอง สาม j น d ด o dve, tri. Jedno, d เวทรีดิฉันนับถึงสามรอยาดูทรีอัสบรอยาดูทรีดิฉันนับต่อไป Аз продължавам да броя. Аз п р о д ъ จาวัมดับรอยา สี่ห้าหก четыре пять шесть четыре пять шесть เจ็ดแปดเก้า седем осем девет седем осем девет ดิฉันนับ broja as broja คุณนับ Ти броиш. Ти б р о и š เขานับ Той брои. toj broj หนึ่งที่หนึ่ง Едно първи. Едно първи. สองที่สอง Две. Втори. Две. Втори. สามที่สาม Три. Трети. Три. Трети. สี่ที่สี่ Четири. Четвърти. Четири. Четвърти. ห้าที่ห้า пет пети пет пети หกที่หก шест шести шест шести เจ็ดที่เจ็ด седем седми седем седми แปดที่แปด osem, osmi, Osam. Osmi. เก้าที่เก้า devet, deveti, Devet. Deveti.